وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence le cours, 7, le cours numéro 7 aujourd'hui dans euh, la lecture du tafsir de Surat Fatir. Euh, et euh, on est arrivé au cours, donc on est arrivé au verset 38.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 إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Donc on a lu du verset 38 à 44 jusqu'à la fin. Donc on va essayer de voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui, Inch'Allah. <coughs> Donc euh, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah alimu ghaybi samawati wal ard innahu alimun bidhati sudur. Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des poitrines. الشيخ السعدي التي لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين وذكر أعمال الفريقين أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى واطلاعه على غيب السماوات والأرض التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم وأنه عالم السرائر وما تنتوي عليه الصدور من الخير والشر والزكاء وغيره فيعطي كلا ما يستحقه وينزل كل, كل أحد منزلته Donc, le cheikh explique que lorsque Allah a mentionné les rétributions des gens qui vont être dans les deux demeures, c'est-à-dire la demeure du paradis et la demeure de l'enfer, et qu'il a mentionné les œuvres des deux, les œuvres, des deux groupes, c'est-à-dire les œuvres des gens du paradis et les œuvres des gens de l'enfer. Ensuite, il a donné l'information au sujet de la grandeur de sa sagesse et du fait qu'il a la connaissance de l'inconnaissable et de l'invisible dans les cieux et sur la terre. Ce sont des choses qui, sont, hein, qui ne sont pas visibles et que les créatures ne peuvent pas voir ni connaître par leur science. Mais Allah lui a la connaissance de ces choses-là et il connaît tout ce qui est caché hein, et tout ce qui est contenu dans les poitrines et dans les cœurs des hommes, que ce soit du bien ou du mal, de la pureté ou autre. Et il donne à chacun selon ce qu'il mérite et il va mettre et placer chaque personne au niveau et à la place qui lui revient et qu'il mérite Naam, donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné ici dans ce, dans ce tafsir de, de Sheikh Sa'di et euh, l'imam Ibn Kathir il explique la même, la même signification dans son tafsir également. Donc on va passer tout de suite à, au prochain verset qui est le verset 39. الله سبحانه وتعالى dit هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة c'est-à-dire euh, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de vous des successeurs sur la terre quiconque mécroit sa mécréance retombera sur lui leur mécréance, leur, mécréance, leur coffre, n'ajoute aux mécréants, n'ajoute aux kuffar qu'opprobre, c'est-à-dire que la colère hein, auprès de leur Seigneur. Et leur mécréance, leur coffre, n'ajoute aux mécréants que de la perte, hein, n'ajoute que perte aux mécréants. Donc ça c'est la traduction du verset et de sa signification. Maintenant on va lire le tafsir الشيخ الزي يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنه قدر بقضائه السابق أن, أن يجعل بعضهم يخلف بعضا في الأرض ويرسل لكل أمة من الأمم من الأمم النذر فينظر كيف يعملون فمن كفر بالله وبما جاءت به رسله فإن كفره عليه وعليه إثمه عقوبته ولا يحمل عنه أحد أو ولا يحمل عنه أحد ولا يزداد الكافر بكفره إلا ما اقترب به له وبغضه إياه أي عقوبة عظيمة آه، أي عقوبة أعظم من مقت الرب آه، وأي عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم Donc, le cheikh explique que Allah subhanahu wa nous donne l'information au sujet de sa parfaite sagesse et, également au sujet de sa miséricorde pour ses serviteurs hein, et qu'il a tout prédestiné selon son décret qui a précédé toute chose et qu'il a, fait en sorte que les créatures et les hommes se succèdent les uns, euh, les, uns les autres sur la terre et il a envoyé à chaque nation un, des avertisseurs. À toutes les nations, il a euh, envoyé des messagers, des avertisseurs, pour voir comment les gens allaient agir. Donc celui qui a mécru en Allah qui a fait le coffre, qui a rejeté la foi, qui a rejeté la foi en Allah et en ses messagers, et en ses livres, hein, et en ce que ses messagers ont ramené, alors il doit savoir que sa mécréance, son coffre, ne fait du tort qu'à lui-même, Hein? et c'est contre lui-même que ça va retomber. ça hein. va retomber uniquement contre lui. Donc son péché et, son châtiment ne retombera sur, que sur lui et personne n'aura apporté quoi que ce soit de sa, mécréance ou de son péché. Donc sa mécréance, son coffre, hein, le coffre du kafir, ne fait qu'augmenter la colère d'Allah contre lui et sa haine contre lui. Et le cheikh, il dit, hein, dans une phrase, en posant la question, il dit, et quel châtiment peut être plus grand que la colère du Seigneur noble hein? C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا Donc il répète la, deux, la, la phrase deux fois, mais avec deux terminaisons différentes. La première, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا et il répète encore وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا donc la première fois il dit que ça, ça, ça ne leur augmente leur kufr le kufr des kuffars ne leur augmente qu'en colère hein, al-maqt c'est la colère très, très forte très, très, grande colère et la deuxième fois Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça ne, ça ne, les, la mécréance des kuffars ne fait que les augmenter hein, en perte et en perdition. Khasara. Donc le cheikh dit أي يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة فالكافر لا يزال في زيادة من الشقى والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان Donc, le cheikh explique que c'est-à-dire qu'ils se sont perdus eux-mêmes, et ils ont perdu leur famille, et ils ont perdu leurs œuvres, hein, et ils ont perdu leur degré dans le paradis. Donc le kafir, il ne fait que continuer à augmenter dans, son, malheur, et dans sa perte, hein, et dans son humiliation auprès d'Allah et auprès de la création. Hein. et il continue dans, sa, dans le fait d'être privé de tout ce qui est bien à cause de sa mécréance. Et l'imam Ibn Kathir dit à propos de ce verset يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض أنه يعلم ما آه، تكنه السرائر وما تنتوي عليه الضمائر وسيجازي كل عامل بعمله ثم قال عز وجل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أي يخلف قوما لآخرين يخلف قوم لآخرين قبل قبلهم وجيل لجيل قبلهم كما قال تعالى ويجعل ويجعل ويجعلكم خلفاء الأرض فمن كفر فعليه كفره أي إنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا أي كلما استمروا على كفرهم آه، كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى وكلما استمروا في فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم حسن عمله وارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه, وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين donc le cheikh explique donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ça c'est en parlant de euh, la, la, fin du, du, euh, du, verset précédent 38 il dit que Allah nous informe donc de sa science de l'inconnu et qu'il connaît qu'est-ce qui est dans les cieux et sur la terre de ce qui est invisible et inconnaissable et euh, qu'il connaît également ce qui est caché dans les poitrines et dans les secrets des hommes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de leur cœur et de leur être. Et ils seront rétribués, chacun d'entre eux, selon, ses actions et ses œuvres. Puis Allah subhanahu dit que c'est lui qui vous fait vous succéder sur la terre, c'est-à-dire qu'une génération succède une autre qui les a précédés. Hein? Et il dit également comme, Allah le dit dans un autre verset, <coughs> c'est-à-dire il fait de vous les successeurs qui succèdent et qui héritent de la terre. Donc celui qui a mécru, sa mécréance ne retombe que sur lui-même, et ne fait du tort qu'à lui-même. C'est-à-dire le malheur, c'est uniquement contre lui-même qu'il le fait. Hein, contrairement à ceux d'entre les koufars qui pensent que le mal qu'ils font et le coffre qu'ils ont, eh bien, ils pensent qu'ils font du tort à Allah subhanahu wa ta'ala par cela, et eh bien, en, réalité, c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Il dit ensuite, yazidul inda rabbihim illa maqta. c'est-à-dire plus qu'ils plus qu'ils avancent et qu'ils persistent dans leur mécréance plus Allah subhanahu wa ta'ala les déteste et chaque fois qu'ils Persistent dans la mécréance, eh bien, ils, continuent à être encore plus dans la perdition et ils se perdent eux-mêmes et ils perdent, leur famille au jour de la résurrection, contrairement aux croyants.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 d'Allah montrez-moi ce qu'ils ont créé dans la, de la terre ont-ils des associés à la création des cieux ou, ou leur avons-nous apporté un livre qui contient des preuves pour ce qu'ils pour ce qu'ils font Non, mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns les autres. Donc ça c'est la traduction du verset. Maintenant le cheikh il l'explique en disant يقول تعالى معجزا لآلهة المشركين ومبينا نقصها وبطلان شركهم من جميع الوجوه قل يا أيها الرسول لهم أرأيته أرأيتم أرأيتم أي أخبروني عن شركائكم الذين تدعون من دون الله هل هم مستحقون للدعاء والعبادة فأروني ماذا خلقوا من الأرض هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أم خلقوا حيوانا أم خلقوا جمادا سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء هو الله أم لشرك أم لشركائك أم لشركاء أم لشركائكم شرك أو شركة في السماوات وفي آه، في خلقها وتدبيرها سيقولون, سيقولون ليس لهم شركة فإذا لم يخلق شيئا ولم يشارك الخالق في خلقه فلما عبدتموهم ودعوتموهم ثم إقراركم بعجز فلما عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها donc le sheikh il explique il mentionne que hein, il mentionne que euh, il dit Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette parole pour montrer la faiblesse, Allah subhanahu il mentionne dans ce verset des paroles pour montrer en fait la faiblesse et l'incapacité hein, des idoles des mushrikines et de ce que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah subhanahu pour montrer leur imperfection, leur faiblesse et la fausseté de leur association sur tous les plans. Donc Allah subhanahu il dit, dit ô toi le messager, dis-leur, avez-vous vu, hein, c'est-à-dire informez-moi au sujet de vos associés que vous avez donnés et de vos partenaires que vous avez associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, est-ce qu'ils méritent le dua Est-ce qu'ils méritent l'adoration Alors, si vous prétendez cela, alors montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre est-ce qu'ils ont créé des, océans Est-ce qu'ils ont créé des montagnes Est-ce qu'ils ont créé des animaux Est-ce qu'ils ont créé des choses inertes Et ils vont tous affirmer que le créateur de toutes ces choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien est-ce que leurs partenaires ont une part quelconque dans les cieux, hein, dans le fait de les avoir créés est-ce euh, qu'il les aurait créés et qu'il seraient serait en train de contrôler quelque chose de qu'est-ce qui est dans les cieux et certes ils diront hein, ils diront non ils n'ont aucune part ils n'ont aucune part dans les cieux et dans la création et donc le cheikh il dit ensuite il leur pose la question donc s'ils n'ont rien créé et qu'ils n'ont pas été partenaires d'Allah ou associés avec Allah dans la création de la créa, dans, dans, le fait de créer la création. Ils n'ont pas été <coughs> associés ou partenaires du Créateur dans la création. Alors pourquoi vous les adorez Et pourquoi vous les avez invoqués Alors que vous êtes en train d'affirmer et de confirmer qu'ils sont incapables de, de, faire quoi que ce soit hein, et qu'ils sont impuissants. Alors ici, on a le cheikh avec, cet argument-là, on vient hein, de détruire tout argument rationnel qui pourrait essayer de euh, valider ou montrer euh, la validité de l'adoration de ces idoles-là. Donc on a prouvé la fausseté de l'adoration de ces idoles-là sur le plan rationnel et avec des arguments rationnels et logiques. le cheikh il dit ensuite ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا منتف فلهذا قال أم آتيناهم كتابا يتكلم بما كانوا به يشركون يأمركم بالشرك وعبادة الأوثان فهم في شركهم على بينة من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك ليس الأمر كذلك فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولا قدر نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أمرهم بشركهم فإنا نجزم بكذبهم لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالرسل والكتب كله كلها متفقة على الأمر بالإخلاص الدين لله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء donc le cheikh il dit ensuite et, euh, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite la preuve de la révélation. Et il montre que même sur le plan de la révélation, il n'y a aucune preuve pour eux. Ils n'ont aucune preuve dans les livres révélés sur le, pour le shirk et l'association qu'ils font dans l'adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit Am C'est-à-dire, où on, leur, on, leur, a donné un livre. Hein? Et ce livre-là parle de ce qu'ils ont euh, fait comme shirk et qui, leur mentionne hein, les choses au sujet du shirk qu'ils font et qui leur ordonne de faire le shirk et d'adorer les idoles. Hein. et ainsi, ils seraient dans leur shirk établis sur une preuve évidente hein, de, ce, de, ce, qui serait écrit dans ce livre et qui leur prouverait la validité du shirk. Et donc, le cheikh, il dit non, effectivement, et même ça, il y en a sur le plan de la révélation, ce hein, c'est pas le cas. Parce qu'ils n'ont pas reçu de livre avant le Coran. Hein, et ils n'ont pas reçu d'avertisseur avant le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, c'était le premier livre qui leur avait été révélé, et le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier messager qu'ils ont reçu. Et si on supposait qu'ils prétendaient avoir un livre qu'ils auraient reçu une révélation, hein, ou avoir prétendu avoir reçu un messager qui leur aurait été envoyé, et qu'ils prétendaient que ce messager et que cette révélation leur, leur avait ordonné de faire le shirk et d'associer avec Allah, alors nous, dans ce cas-là, nous affirmons avec certitude qu'ils mentent et que ce sont des menteurs. Pourquoi Parce que qu'Allah dit وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne il dit et nous n'avons envoyé de messagers avant toi excepté que nous lui avons révélé rien ne mérite d'être adoré excepté moi alors adorez-moi donc Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé tous ces messagers avec le même message fondamental, c'est-à-dire avec le tawhid et l'unicité d'Allah. Et il n'y en a pas un seul d'entre les messagers qui serait venu à son peuple pour dire à son peuple hein, adorer autre que Allah ou justifier le shirk. Que ce soit dans euh, <clears throat> le Coran ou dans les autres révélations qui ont été révélées avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. <clears throat> Ils étaient tous parmi ceux qui ont interdit le shirk. <clears throat> Et il y a un verset également, <clears throat> il y a un verset dans Surat al-Zukhruf qui est, qui est euh, à ce sujet-là qui est très intéressant aussi. C'est le verset 45. Euh, dans Surat al-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous, si nous avons institué en dehors, de, en dehors du tout miséricordieux Ar-Rahman d'autres divinités à adorer donc euh, ça c'est pour montrer également que tous les messagers d'Allah sont venus avec le tawhid sans exception et qu'il n'y a pas un messager qui serait venu avec autre que le tawhid hein, ou le shirk. Donc ça c'est clair. Et euh, le cheikh il dit ensuite, donc tous les messagers et les livres sont tous d'accord sur, ce, sur cette question, c'est-à-dire sur le fait de purifier l'adoration et la religion pour qu'elle soit uniquement pour Allah. Hein, l'ikhlas, l'ikhlas lillah. Et euh, le cheikh il cite euh, le, verset dans surat al-Bayyina qui dit et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui voit un culte pur, hein, en étant des hunafa, en lui purifiant la religion et en étant des hunafa. Al-hunafa, c'est-à-dire ceux qui s'écartent du shirk et des idoles et qui se tournent uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit فإن قيل إذا كان الدليل العقلي والنقلي قد دل على بطلان الشرك فما الذي حمل المشركين على على الشرك وفيهم ذو, ذو العقول والذكاء والفطنة فأجاب تعالى بقوله بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي ذلك الذي مشوا عليه ليس لهم فيه حجة فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به وتزيين, وتزيين بعضهم لبعض واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال وأماني آه، مناها الشيطان وزين لهم, وزين لهم سوء أعمالهم فنشأت في قلوبهم وصارت صفة من صفاتها وعسر زوالها فتعسر آه، انفصالها <coughs> <coughs> فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر والشرك الباطل المضمحل المضمحل Donc, euh, le cheikh explique, il dit donc, si on dit maintenant, si on se posait la question, si ils n'ont pas de preuves ni rationnelles, ni de la révélation pour, pour prouver la fausseté, pour prouver qu'est-ce qu'ils font, et pour justifier ce qu'ils font et pour essayer de montrer que cette chose-là serait valide. Ils n'ont aucune preuve, ni dans, la, ni dans la raison, ni dans la révélation. Et on a prouvé, même dans la, raison et dans la révélation, la fausseté du shirk qu'ils pratiquent. Alors, qu'est-ce qui a amené les mushrikoun, les idolâtres, à, commettre le shirk et à faire le shirk Alors qu'il y a parmi eux des gens raisonnables, des gens intelligents parfois, hein, et des gens qui réfléchissent alors Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette question-là en disant Bal hein? mais ce n'est qu'en tromperie que les injustes se font des promesses les uns les autres c'est-à-dire ils se sont laissés tromper et ils, sont se sont hein, en allés sur cette voie-là et ils ont marché dessus sans qu'ils aient aucune preuve à son sujet mais ils se sont enjoints cette chose-là les uns les autres. Et ils se sont embellis et enjolivés cette chose-là les uns pour les autres. Et les, les, les, ceux, qui, ceux qui sont venus ont suivi ceux qui les avaient précédés dans leur égarement. Hein? Et le shaitan leur a fait des fausses promesses et leur a embelli le, le mal qu'ils faisaient. Et cette chose-là Hein, a commencé à se développer et à s'installer dans leur cœur et c'est devenu une des caractéristiques, des, caractéristiques de leur cœur et il est devenu par la suite très difficile pour eux de s'en séparer ou de, s'en débarrasser. Et euh, yani, donc qu'est-ce qui est arrivé C'est qu'ils se sont installés hein, sur le coffre et le shirk, hein, qui est la fausseté, qui est complètement désavouée et complètement détruite. <clears throat> Maintenant, au sujet de ces versets, euh, on va lire qu'est-ce que dit l'imam Ibn Kathir. Donc, euh, le cheikh il explique, il dit يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام والأنداد أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قتمير وقوله أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أي أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك والكفر ليس الأمر كذلك بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي أي بل إنما اتبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التي تمنوها لأنفسهم أي غرور وباطل وزور أي نعم donc ça c'est la réalité des kuffars et des mouchriquins, ils ne font que suivre la, de la tromperie. Donc il n'y a pas vraiment de détails ajoutés dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir, c'est les mêmes points qui sont clarifiés. Ensuite le verset 41. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الله يمسك السماء إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Donc, euh, le verset dit Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul après lui ne pourrait les retenir. Il est indulgent, indulgent et pardonneur. Donc, le cheikh il dit يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال فإنما لو زالتا فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق ولا عجزت ولا عجزت قدرهم وقواهم عنهما ولكنه تعالى قضى أن يكون كما وجد ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلموا أن عظيم سلطانه وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم به إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما ليعلموا وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته للعاصين مع أنه لو أمر السماوات لو أمر السماء لحصبتهم ولو أذن للأرض لأبتلعتهم لابتعلتهم ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه Donc, le Sheikh euh, il, explique que Allah nous informe dans ce verset-là de sa parfaite puissance et de sa miséricorde complète et totale et de la grandeur de, sa, de, son, indulgence et de son pardon et du fait que Allah subhanahu wa ta'ala retient les cieux et la terre pour, pour qu'ils ne s'affaissent pas et que s'ils s'affaissaient aucune des créatures n'aurait la capacité Hein, de les retenir. Et elle seraient incapables, avec les forces qu'ils possèdent, de les retenir. Et c'est ce qu'on remarque, Yanni, lorsqu'il y a quelque chose qui se produit dans la création, comme un tsunami, ou bien un, tremblement de terre, ou quelque chose de ce genre, ou une tornade. Yanni, même les hommes, avec toutes les choses qu'ils ont développées comme armes et comme forces, eh bien, ils ne sont pas capables Hein, d'arrêter ces choses-là. Et donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a la force et la puissance absolue. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, euh, le cheikh il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que les choses sont telles qu'elles ont été trouvées. Du fait qu'on les a trouvées ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala euh, les a créées avec une certaine stabilité. Et il y a dans cette création-là, dans les cieux et la terre, un bienfait et quelque chose qui nous pousse à la réflexion et à réfléchir pour qu'il sachent euh, sache également la grandeur de sa, puissance et de sa force en regardant donc cette création-là. Eh bien, euh, en regardant tout ça, leur cœur se remplit de respect hein, et d'exaltation pour leur Seigneur et de, vénération pour lui, et d'amour et de et, euh, d'amour et de noblesse hein, vis-à-vis -vis, -vis, de lui, pour qu'il sache que Allah est parfait dans son indulgence et dans son pardon également, du fait qu'il donne un répit, hein, il donne un répit aux pécheurs, il, pas, il ne se précipite pas avec eux, il leur donne du temps pour qu'ils puissent se repentir et pour qu'ils puissent revenir hein, à lui. Donc, euh, ça montre également donc ici la miséricorde d'Allah et son indulgence et sa générosité envers ses créatures. Hein, parce que c'est la preuve que Allah il a la capacité et la force absolue, donc il est capable d'attraper et de saisir les pécheurs et les gens qui désobéissent à Allah. Mais, hein, il est patient avec eux, indulgent et pardonneur. Et c'est pour ça que le verset, Allah subhanahu wa ta'ala le termine en disant « Innahu kana haliman Donc, euh, dans le tafsir de Ibn Kathir, euh, qu'est-ce qu'il dit <coughs> Il dit, le cheikh ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض وعن أمره بما جعل فيه فيهما من القوة الماسكة لهما فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول أي أن تضطرب عن أماكنهما كما قال عز وجل ويمسك, آه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وقال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض أن تقوم السماء والأرض بأمره ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو وهو مع ذلك حليم غفور أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم, يحلم, يحلم, يحلم يحلم ويؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل ويستر آخرين ويغفر ولهذا قال تعالى إنه كان حليما غفورا donc il répète hein, qu'est-ce que Cheikh Al-Sa'di a dit mais dans des termes plus euh, concis des termes plus résumés il, il mentionne la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment Allah subhanahu wa ta'ala a établi les cieux et la terre par son commandement et qu'il l'a fait et qu'il a fait euh, y dans, les cieux et dans la terre une force qui les retient. Hein, cest à il les retient par sa force. Et euh, il dit, il les empêche donc de bouger de leur place hein, et de s'affaisser. Euh, et il mentionne un autre verset qui mentionne ce fait-là également, que Allah subhanahu retient les cieux pour qu'ils ne s'affaissent pas sur la terre, pour qu'ils ne tombent pas sur la terre, excepté par sa permission. Et il mentionne également un autre verset qui dit que euh, parmi ces signes, c'est que les cieux et la terre sont établis par, son commandement et son ordre. Et que si il, les cieux et la terre, euh, si les cieux s'affaissaient, euh, et la terre, eh bien personne ne pourrait les retenir excepté lui. Et le cheikh il dit donc que ça c'est pour montrer en même temps l'indulgence et euh, la bonté et le pardon d'Allah alors qu'il voit sur la terre ses serviteurs en train de faire le coffre, en train de lui désobéir, en train de faire tous les péchés, malgré tout il est indulgent et il retarde, hein. il, il, euh, il, fait preuve hein, de patience et d'indulgence avec eux et il les laisse hein, jusqu'à un délai. Et euh, il couvre et il pardonne et ainsi de suite. Donc, c'est pour montrer aussi l'indulgence et euh, la clémence et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala.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 Donc le, le il explique maintenant ces versets. Il dit, il dit, هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة لئن جاءهم نذير ليكونن, ليكونن أهدى من إحدى الأمم أي أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتاب فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود فلما جاءهم نذير لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم بل لم يدوموا بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان بل ما زادهم ذلك إلا نفورا زيادة ضلال وبغي وعناد donc le cheikh il explique que ces mouchrikoun Hein, ils ont juré, hein, ils ont fait des serments. C'est-à-dire ceux qui t'ont traité, toi, de menteur au messager d'Allah, ils, ont fait un serment et ils, ont juré avec des serments solennels. Hein. et ils ont, ils ont fait beaucoup d'efforts dans ces serments-là pour essayer, pour en faire le plus possible et le plus solennellement possible que si un messager, un avertisseur leur venait, ils seraient mieux guidés que n'importe quelle autre de ces nations, et c'est-à-dire plus guidés que les Juifs et que les chrétiens, c'est-à-dire les gens du livre. Mais ils n'ont pas respecté leurs serments hein, et leurs engagements. Et lorsque le messager leur est venu, ils n'ont pas été guidés, ils n'ont pas suivi la guidance et ils ne sont pas devenus euh, mieux guidés que n'importe quelle autre nation. Euh, c'est-à-dire, le cher, il dit, ils ne sont pas simplement restés sur leur égarement dans lequel ils étaient, ils ont même augmenté, hein, ça n'a fait qu'augmenter leur répulsion et leur fuite. Donc ils ont augmenté en égarement, en transgression et en obstination. Donc c'est comme si ils avaient juré de devenir la meilleure des nations s'ils avaient un messager et un avertisseur et ils ne sont pas restés des simples égarés comme ils étaient, mais ils sont devenus pires encore. Hein? Et le cheikh il dit وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن وطلب, وطلب للحق وإلا لا لوفقوا لا لا لا وفقوا له <clears throat> نوفق له ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على على الخلق وعلى الحق وبهرجة في كلامهم هذا يريدون به المكر والخداع وأنهم أهل الحق الحريصون على طلبه فيغتر بهم المخترون ويمشي خلفهم المقتدون <clears throat> ولا يحيق المكر سيء الذي مقصوده مقصود سيء ومآله ما يرمي إليه سيء باطل <clears throat> إلا بأهله فمكرهم إنما يعود عليهم وقد أبان الله لعباده في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كذبه في ذلك مزورون فاستبان خزيهم وظهرت فضيحتهم وتبين قصدهم السيء فعاد مكرهم في نحورهم ورد الله كيدهم في صدورهم فلم يبق لهم إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب الذي هو سنة الله في الأولين التي لا تبدل ولا تغير وأن كل من سار في, في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن يحل به نقمته وتسلب عنه نعمته فليترقب هؤلاء ما فعل بهؤلاء ما فعل بأولئك Donc le cheikh explique, il dit que leur serment qu'ils avaient pris, qu'ils avaient fait, qu'on a mentionné au début du verset, c'était pas dans un objectif qui était bon. et ce n'était pas non plus pour rechercher la vérité, parce qu'ils n'ont pas été, hein, ils n'ont pas eu le tawfiq, ils n'ont pas eu le succès. Si c'était sincère leur serment, ils auraient été, on leur, Allah leur aurait, donné, leur aurait donné le succès de le respecter. Mais, étant donné que ces serments-là étaient basés sur l'arrogance et l'orgueil, hein, et la recherche de la puissance sur la terre, hein, eh bien, à cause de ça, donc, euh, il y a un C'était uniquement pour tromper hein, et pour faire des ruses et pour tromper par leurs paroles. C'était ça leur but, pour s'élever au-dessus des, des autres créatures et pour dire que nous, on est les gens de la vérité. Et nous, on a un désir ardent de rechercher qu'est-ce qui est vrai. Hein, donc c'est une ruse de leur part pour dire qu'en fait, hein, si si on avait un messager nous aussi, on l'aurait suivi, on, on aurait été mieux guidé que n'importe quelle autre nation, n'importe quel autre peuple. Ils disent ça hein, pour essayer de faire croire qu'ils ont une bonne volonté et qu'ils recherchent que la vérité. Mais lorsque le messager leur est venu, et les preuves sont descendues, eh bien, ils n'ont fait que s'enfuir et que s'écarter de la vérité. Donc, c'est la preuve que c'était déjà qu'ils voulaient juste ruser. Hein, et que leur intention, n'était pas la vérité. De toute façon, la personne qui euh, a des ruses et qui fait des ruses et qui complote, hein, et que son but est un but mauvais, hein, et qu'il essaie de, de, faire quelque chose qui est à la base euh, quelque chose de mauvais, eh bien, son complot ne retombe que contre lui-même. Et sa ruse revient à lui, elle revient contre lui. Et Allah il a clarifié donc ces, ces exemples-là et ces paroles-là aux croyants. Hein? Et il a, il a mentionné leur, leur serment et que c'était des menteurs et que c'était des gens qui déforment la réalité et qui mentent. Et il, a montré, il, a, il les a donc en montrant la réalité de ces gens-là, il les a humiliés et il les a démasqués devant tout le monde. Et il a clarifié leurs mauvaises intentions. Et donc leur ruse est retombée contre eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala hein, a renvoyé donc, a fait en sorte que cette ruse-là retombe contre eux-mêmes. Et donc il ne leur reste qu'une seule chose maintenant à faire, c'est quoi C'est d'attendre le châtiment qui leur est annoncé, par lequel ils sont menacés, et qui est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans créatures, chez les premiers et chez les derniers, et qui ne change jamais. Hein? C'est une règle qui est constante à travers l'histoire, que tout peuple qui, transgresse et qui désobéit au messager, eh bien, il doit recevoir un châtiment. Et que toute personne qui persiste et qui marche dans l'injustice et la transgression, et qui s'offre d'orgueil hein, face aux serviteurs, eh bien, il est frappé par la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu lui retire la grâce qu'il lui avait donnée. Alors que ces gens-là soient aux aguets hein, et qu'ils et qu'ils s'attendent à recevoir le même traitement que les premiers ont reçu, hein, comme châtiment et autres. Donc ça c'est des exemples. Et Allah subhanahu wa ta'ala il continue tout le temps de châtier les peuples qui ont rejeté la vérité. Par toutes sortes de châtiments. Mais qu'est-ce qui se passe à notre époque c'est que les gens sont devenus aveugles. Qu'ils se font châtier par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah leur envoie toutes sortes de, de, de, catastrophes, de, de, de châtiments sur la terre. Et eux ils, ils pensent que c'est des choses qui arrivent comme ça par hasard, des choses naturelles. Hein? Ils disent, ça c'est la nature, la nature qui se déchaîne. Ils ne réalisent pas que c'est Allah subhanahu qui les punit pour leurs péchés.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 قال الله تعالى فلما جاءهم نذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم وبما بما أنزل معه من الكتاب العظيم وهو القرآن المبين ما زادهم إلا نفورا أي ما ازدادوا إلا كفرا إلى كفرهم Donc, euh, le cheikh explique, hein, il mentionne d'autres versets. Donc, il dit que les gens de Quraysh parmi les Arabes, ils ont juré par Allah des, jugements, des, jurements, euh, des serments solennels avant que le prophète Mohammed soit envoyé vers eux, que si on leur envoyait un avertisseur, ils auraient été les plus, les mieux guidés par rapport à tous les autres peuples qui ont reçu des messagers. Et ça, ça a été mentionné par Haq, ce tafsir, il est mentionné par Haq et d'autres également parmi les ulama de tafsir. Puis, ce verset-là, il est semblable à un autre verset dans le Coran qui dit que les musulmans disaient hein, pour que vous ne puissiez pas dire hein, euh, que le livre avait été uniquement révélé à deux groupes avant nous, hein, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et que nous étions insouciants euh, de leurs, études, ou pour que vous ne puissiez pas dire non plus que euh, si le livre avait été révélé sur nous, nous aurions été plus, mieux guidés qu'eux. Ça, c'est mieux guider que les juifs et les chrétiens. Alors maintenant, la preuve, une preuve claire et euh, une guidance et une miséricorde vous sont venues de la part de votre Seigneur. Alors qui est plus injuste que celui qui traite les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala de mensonges et qui s'en détourne hein? Et euh, ensuite, il mentionne un autre verset dans, dans une autre surah dans le Coran lorsque il mentionne l'exemple des Mushrikines, qu'est-ce qu'ils disaient euh, C'est-à-dire les, idolâtres, les forts, ils disaient si nous avions reçu un rappel parmi les rappels des, anciens, des premiers, parmi les, les gens qui ont reçu des messages et des révélations, nous aurions été parmi les serviteurs d'Allah pieux. Hein, qui sont sincères et qui adorent Allah avec ikhlas, avec sincérité. C'est-à-dire, on n'aurait pas commis de shirk, on aurait été des serviteurs pieux. Alors, quand ils l'ont reçu, le message, ils ont renié. Hein? Et donc, ils sauront. Donc, tout ça, c'est des exemples pour clarifier ce verset. D'autres versets qui mentionnent des détails au sujet de ce que le verset qu'on a lu clarifie. Hein, dans le verset 42. Et ensuite, euh, le cheikh il dit, et lorsque, il explique que, ensuite Allah il dit, et lorsque l'avertisseur, le, prophète Mohammed leur est venu avec ce grand livre, et eh bien, euh, cest à le Coran, et eh bien, ça ne leur a augmenté qu'en répulsion. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait qu'augmenter en mécréance ils n'ont fait qu'ajouter à leur mécréance d'autres mécréances encore, une mécréance encore plus grande. ثم بين ذلك بقوله استكبارا في الأرض أي استكبروا عن اتباع آيات الله ومكر السيء أي مكروا بالناس في صدهم إياهم عن سبيل الله hein? c'est-à-dire que parmi les exemples de leur augmentation dans leur mécréance c'est qu'ils se sont Hein, enflés d'orgueil sur la terre. Hein, ils se sont enflés d'orgueil et ont refusé de suivre les signes et les preuves qui viennent d'Allah. C'est-à-dire avec des mauvais complots qu'ils ont planifiés, c'est-à-dire qu'ils ont planifié et ils ont rusé euh, contre les hommes pour les obstruer hein, et les empêcher de suivre le chemin d'Allah et il dit ensuite, voilà, hein? Et le complot, des mauvais complots et les mauvaises ruses qu'ils font ne vont retourner que contre leurs auteurs ou contre son auteur, c'est-à-dire celui qui, l'a fait, qui a rusé et qui a comploté. Et et ça ne va retomber que sur ceux, le, et le mal qu'ils ont planifié ne va retomber que contre eux seulement, et non pas sur les autres. Et ça, en même temps, ça nous fait réfléchir, hein, que même à notre époque aussi, c'est la même chose, les gens parmi les koufars qui rusent contre les croyants et rusent contre l'islam, et qui essaient de faire des complots et des ruses pour essayer d'obstruer le chemin d'Allah aux musulmans qui veulent pratiquer leur religion, et qui veulent être des croyants, eh bien les ruses et les complots qu'ils manigancent pour faire du tort à l'islam et aux musulmans ne vont retomber que contre eux-mêmes. Hein, ne vont retomber que contre eux-mêmes. Hein, et ça c'est la réalité. Et c'est une règle d'Allah, et c'est une loi d'Allah, et elle ne change jamais. Le Cheikh il dit فهل ينظرون إلا سنة الأولين يعني عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالف ومخالفتهم أمره ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لا لا تغير ولا تبدل بل هي جارية كذلك في كل مكذب ولن تجد لسنة الله تحويلا أي وإذا, وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ولا يكشف ذلك عنهم ويحوله عنهم أحد والله أعلم donc Allah subhanahu wa ta'ala il, il mentionne que hein, est-ce qu'ils ont d'autres choses à attendre que le châtiment qui est arrivé au premier hein? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah. Et tu ne trouveras jamais de déviation dans la règle d'Allah hein? Et donc, il dit, le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire que le châtiment d'Allah pour, leur, pour le fait qu'ils ont traité, hein, par rapport au fait qu'ils ont traité leur messager de, menteur et qu'ils ont contredit euh, son commandement et, leur commandement, eh bien, euh, tu ne vas pas trouver de changement dans la règle d'Allah à ce sujet-là, ni de déviation. C'est-à-dire que c'est une chose qui est permanente et qui reste à travers l'histoire, qui tombe sur chaque peuple qui traite les messagers de menteurs. Et tu ne trouveras pas de changement ou de, déviation dans hein, la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui dit Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut un mal pour un peuple, eh bien personne ne peut le repousser. Hein, et le, renvoyer. Yani, c'est quelque chose qui... Yani, yani, lorsque Allah a décidé quelque chose, il a voulu quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Hein. et personne ne peut les délivrer de ce châtiment-là et s'interposer entre eux et le châtiment d'Allah, hein, personne donc ne peut le faire. Donc c'est-à-dire que Hein? Allah il va leur faire goûter le fruit de leur, de euh, complot et de leur ruse. Et tout ce qu'ils ont planifié contre les, musulmans et les croyants, ça va retomber contre eux, tôt ou tard. Même s'ils pensent qu'ils ont euh, un répit ou qu'ils ont du temps, lorsque ça viendra, hein, ils ne pourront rien faire pour l'empêcher.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 Hein, et rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah, car il est certes omniscient et omnipotent. Ça, c'est le verset 44. Et le verset 45, et donc c'était 45, le, dernier. Voilà où Allah.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 Hein? Donc ça c'est un point très important. Et euh, les versets qui sont euh, très euh, profonds dans leur signification, le cheikh il dit يحض, يحض تعالى على السير في في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا, آه، ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر من مما عمروها, عمروها هؤلاء فلما جاءهم العذاب لم تنفعهم قوتهم ولا ولم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ونفذت فيهم قدرة الله ومشيئته, ومشيئته قدرة الله ومشيئته وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب فقال ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة أي لا لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة ولكن يمهلهم تعالى ولا يهملهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا, جاءهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم بحسب ما علمه آه، منهم من خير وشر تم تفسير سورة فاطر والحمد لله رب العالمين Donc, le cheikh, il termine donc le tafsir de cette sourate en expliquant donc les deux derniers versets. Donc, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il incite ses serviteurs à partir et à, à, se promener, hein, à parcourir la terre. <coughs> Euh, il incite donc les gens à parcourir la terre dans leur cœur et physiquement. C'est-à-dire de prendre des leçons pas juste pour aller partir regarder hein, et, et, faire comme les koufars aujourd'hui qui sont dans qui sont dans l'insouciance, dans al hein, qui sont dans l'indifférence. Ils vont faire du tourisme hein, dans différents endroits, visiter des sites historiques, des endroits où il y a eu des peuples qui ont vécu dans le passé et qui étaient dans le shirk et dans le coffre et qui ont été châtiés et punis par Allah subhanahu wa ta'ala pour des péchés qu'ils ont commis et Allah subhanahu wa ta'ala les a anéantis jusqu'au dernier et qu'est-ce qui est arrivé par la suite hein, on voit leur demeure qui est restée debout leur bâtiment leur, palais hein, qui reste encore debout mais on n'a aucune trace d'eux hein, ailleurs et donc ils, ont tous, ils sont tous disparus c'est comme si on arrivait maintenant à notre époque, n'importe quel endroit en Europe ou en Amérique, et qu'on trouvait par exemple, juste pour vous donner un exemple, on trouverait par exemple euh, la, ville de, la ville de New York complètement déserte, hein, avec aucun habitant dedans, comme s'il n'y avait plus personne qui habitait là-bas, hein, et que les gens habitent ailleurs et les gens parlent de cette ville-là, par exemple, en disant ça, c'était des endroits, les gens vivaient là-bas avant. Il y avait une grande nation qui vivait là maintenant. Allah ta'ala les a châtiés, il les a exterminés. Hein? Eh bien, c'est la même chose quand tu vois l'Égypte antique, hein? la Grèce antique, la Rome, la Rome antique, la Babylonie, hein? et toutes ces autres civilisations, la Perse de l'Antiquité, toutes ces anciennes civilisations qui avait construit et bâti, qui avait de la force, qui avait hein, beaucoup de biens, et Allah subhanahu wa ta'ala les a détruits, ces nations-là, pour leurs péchés. Et donc, qu'est-ce qui est resté derrière Seulement des monuments, hein, des constructions, des bâtiments. Mais il ne reste plus rien d'eux. Hein. eux, ils ne sont plus là. et on se demande, parfois même des gens jusqu'à jusqu'aujourd'hui se demandent, mais comment ces gens-là ont fait pour pour faire ce qu'ils ont fabriqué et construit. Tu regardes aussi dans l'Amérique du Sud, hein, tu vois en Amérique du Sud les, les constructions des, pyramides des, des, nations qui vivaient là-bas, hein, dans, les, dans, les, dans les Andes et dans les trucs comme ça. tu vois des endroits où les gens avaient construit des choses, tu dis mais où est-ce qu'ils sont ces peuples qui étaient là avant, qui à l'époque étaient Fort et avaient cette puissance-là, et aujourd'hui ils sont tous disparus. Eh bien, ça c'est pour faire réfléchir. Donc quand les gens voient ça, ça devrait les faire réfléchir et leur faire comprendre hein, le danger de désobéir à Allah et de désobéir aux messagers. Ils devraient réfléchir sur la conséquence de ceux qui vivaient à ces époques-là. Hein, qu'est-ce qu'ils ont eu comme châtiment lorsqu'ils ont traité leurs messagers de menteurs hein, et de mensonges alors qu'ils avaient plus de biens qu'eux, plus d'enfants qu'eux, et qu'ils avaient plus de force, ils ont hein, peuplé la terre plus que ceux qui vivent aujourd'hui ont peuplé la terre. Puis lorsque le châtiment est venu, eh bien leur force hein, et leur richesse et leurs enfants et leurs biens ne leur ont servi à rien, hein, en quoi que ce soit contre Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah a décidé d'exécuter sur eux sa force et sa volonté. Et euh, le cheikh, il, mentionne ensuite, il dit, et rien dans les cieux ni sur la terre, hein, le verset qui dit, ce qui signifie, et rien sur la terre ni dans les cieux ne saurait réduire Allah subhanahu wa hein, hein, ne saurait réduire l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. parce que Allah subhanahu wa ta'ala a une science et une, une puissance parfaite il est certes omniscient et il a le pouvoir sur tout puis ensuite il a mentionné hein, l'exemple de l'exemple de son indulgence parfaite et il a mentionné également à quel point il est patient et comment il donne un délai et comment il attend hein, vis-à-vis des gens qui font des crimes et des péchés et qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il dit, hein, et s'il devait saisir les hommes pour qu'est-ce qu'ils ont acquis, s'ils devaient les prendre pour ce qu'ils ont fait avec leurs mains comme péché, ils n'auraient laissé sur la terre aucune, aucune, aucun être vivant. Même les animaux, ils les auraient détruits. Hein? Parce que le châtiment aurait été général. Et que même les animaux qui ne sont pas responsables de ce qu'ils font et qui ne sont pas chargés de d'adoration, de, de, de, règles ou d'obéir à des règles ou à des messagers, et eh bien même eux auraient été châtiés et auraient été détruits dans ce châtiment-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est patient et indulgent. Il leur laisse un délai. Mais ça ne veut pas dire qu'il est indifférent ou hein, qu'il est, qu'il est, négligent. Parce qu'il y en a qui confondent. Et en arabe, même, les deux mots se ressemblent. Hein? Yumhil wala yuhmil. Et ça, y a, les lettres, c'est les mêmes dans la racine de, de, ces, deux mots-là, de ces deux verbes. Ces deux, les deux verbes ont les mêmes racines, les mêmes lettres dans leurs racines, c'est-à-dire, mais leur signification est tout à fait différente. Parce que euh, yumhil, ça veut dire qu'il leur donne un délai. Il fait preuve de patience et d'indulgence avec eux. Mais yuhmil, ça veut dire il est négligent. Donc Allah, il, leur laisse un délai, il est patient avec eux, mais il n'est pas insouciant, indifférent, et il, il, pas, ça ne veut pas dire qu'il les a hein, euh, oublié ou délaissé, qu'il est insouciant ou indifférent avec eux. Non, il leur laisse un délai jusqu'à un terme fixé. Et lorsque ce terme-là va venir, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est certes, hein, il est clairvoyant sur ses serviteurs, c'est-à-dire qu'il va les rétribuer selon ce qu'il sait d'eux dans sa science, que ce soit du bien ou du mal par rapport à leurs actions, par rapport à leurs œuvres et leurs croyances. Et donc on a complété pour le tafsir euh, de cette sourate euh, dans le tafsir de l'imam al sadi On vient de compléter donc le tafsir de la sourate. Et euh, il dit le cheikh Alhamdulillah Rabbil Alamin pour compléter. Puis euh, maintenant on va lire qu'est-ce que l'imam Ibn Kathir a mentionné. à propos de ces versets-là. Donc il dit يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فخلت منهم منازلهم وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد وكثرة الأموال والأولاد فما أغنى ذلك شيئا ولا دفع عنهم من العذاب من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك لأنه تعالى لا يعجزه شيء إذا أراد كونه في السماء إذا أراد كونه في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا أي عليم بجميع الكائنات قدير على مجموعها Donc, le cheikh il résume la signification du verset 44 Hein, et il dit donc que, dit, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Muhammad, dis à ces mouchriquins, à ces gens qui traitent hein, le message de mensonge, partez sur la terre et regardez. Qu'est-ce qui a été la conclusion de ceux qui ont traité les messagers de mensonges hein, Allah les a détruits complètement. Et tu vois leur maison aujourd'hui vide. Et tout ce qu'ils avaient comme bien, hein, et force, et nombre, et, euh, armes ou autres, tout ça s'est disparu. Et leurs enfants et leurs richesses, et tout ça s'est disparu et tout ce qu'ils avaient n'a pas pu retarder ou repousser le châtiment que Allah leur avait promis. Hein? Et quand le commandement de ton Seigneur vient, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Hein? Donc lorsqu'il a, a, voulu quelque chose dans les cieux et sur la terre, personne ne peut le repousser. Et il est certes savant et tout-puissant. Et il est omniscient, il sait toutes choses. Hein? Et il, est, il a la toute puissance, hein? il est capable donc de les faire revenir et de les réunir par la suite. Et ensuite, il mentionne la raison pour laquelle il laisse un délai aux hommes. Et il dit ثم قال تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة أي لو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك جميع أهل الأرض وما يملكونه من دواب وأرزاق قال سعيد بن جبير والسدي في قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة أي لما سقاهم المطر فماتت جميع الدواب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ ويوفي كل عامل بعمله ويجازي بالثواب أهل الطاعة بالعقاب وبالعقاب أهل المعصية ولهذا قال تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا آخر تفسير سورة فاطر ولله الحمد والمنة Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il, il, il dit dans la signification que s'il devait saisir les hommes ou prendre les hommes pour qu'est-ce qu'ils ont fait, avec leurs mains, ils n'auraient rien laissé de vivant sur la terre. Mais il leur donne un délai. Hein. C'est-à-dire, si Allah devait prendre chaque homme, tous les hommes sur la terre pour les péchés qu'ils ont, hein, eh bien, tous les habitants de la terre auraient mérité hein, d'être détruits et d'être châtiés, même les animaux. Même les animaux. Et euh, il dit que Saïd ibn Jubair et as ont dit que quand Allah dit il n'aurait rien laissé de vivant sur la terre, il n'aurait pas laissé une bête vivante sur terre, euh, c'est-à-dire il ne leur aurait même pas donné de pluie, il n'aurait pas fait tomber de pluie et toutes les bêtes seraient mortes. Hein? Ça c'est si hein? il devait les prendre pour, ceux pour les péchés que les hommes font sur la terre et euh, il les aurait tous fait périr. Mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Hein? Allah leur a donné un terme, c'est le jour de la résurrection. Et ce jour-là, il va les juger. Et il va demander les comptes. Et il va donner à chacun selon les actions qu'il a méritées, selon ce qu'il a fait. Et il va donner la rétribution de, la récompense pour les gens qui ont fait euh, l'obéissance d'Allah et qui, ont obéi à Allah et il va châtier les gens de la désobéissance et c'est pour ça qu'il dit par la suite et lorsque vient le terme fixé il se saisira d'eux car Allah est très clairvoyant de ses serviteurs et ça c'est ce qui vient donc compléter le tafsir de Surat Fatir Hein, aujourd'hui. Donc, euh, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va faire là pour les cours prochains. Il euh, y, a un frère qui m'a demandé euh, si c'était possible de faire le tafsir de surat euh, de, de Juz Tafsir de Juz Donc, Inch'Allah, à partir de demain, demain c'est jeudi, donc je dis on va commencer euh, le tafsir de Juz et on va continuer la même méthode que qu'est-ce qu'on faisait, c'est-à-dire avec le tafsir de Sheikh Saadi et le tafsir de Sheikh euh, l'imam Ibn Kathir. On va voir, on va voir si euh, c'est parce que des fois euh, il y a euh, des choses qui sont expliquées, c'est les mêmes dans les deux, mais des fois il y a des détails qui sont ajoutés dans, dans un par rapport à l'autre. Donc je vais voir par la suite qu'est-ce qui, si je peux me limiter juste à un des deux. Et Inch'Allah, peut-être qu'on se concentrera sur, euh, sur un des deux. Soit celui de Moukathir ou celui de yani, Saadi. Ou sinon on pourra faire des, le mélange des deux parfois quand c'est ça c'est nécessaire, Inch'Allah. Donc, euh, on, va continuer comme ça, Inch'Allah, jusqu'à la fin du Ramadan. Puis, si on n'a pas complété Juz Amma à la fin du Ramadan, bien, on, pourra quand même euh, le, continuer par la suite, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on termine, euh, Inch'Allah, si on a encore le temps. Euh, et ça devrait, ça devrait être possible, Inch'Allah. Ça devrait être possible. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on demande à Allah subhanahu wa le tawfiq et on remercie Allah subhanahu wa de, nous avoir permis de terminer euh, la lecture et, d'avoir complété le tafsir de Surat Fatir et on demande à Allah subhanahu wa qu'il nous euh, euh, écrive la récompense de, de ces œuvres-là, inshallah dans la balance et dans notre livre et qu'il nous le mette dans notre balance des bonnes actions au jour de la résurrection euh, et en particulier par rapport au fait qu'on est encore euh, dans, là on vient de rentrer dans les dix derniers jours donc euh, il faut inshallah essayer de faire encore plus d'efforts dans, dans l'adoration et dans l'application des principes et des commandements d'Allah pour avoir plus de hasanat, plus de récompenses dans ce mois béni que Allah accepte hein, et qu'il nous fasse euh, miséricorde. Donc, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu wa sallam, على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أدم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته